Egun hon, ipar euskaleri juntan, xerkatzen dugu ze alkartarzen mota jaikitzen ahalden barnekaldia eta kostalian artian, batek pu denak gutu, hoida hurra. Hurrak be sorbu ya mendialdian du eta bebidia itxasuan urentzen du. Menditik itxasulat hur edangarien kudeatzeko molde desberdinak dia. Hur edangarien kudeatzeko bi molde sutien nawa jarte herri eta hur sinikatek herri edo sindikat batek behur saia beak ak kudeatzen ahaldu Xuxenka. Bestek aldiz, kontratu baten bidez, enpresa pribatu bati usten die hurren kudeantza. Adibidez Sibiun, lekuko enpresa batek du hurren kudeantza hartzen sindikaten kuntu. Maolek eta beste batek ben hur saia bek kudertzen die. Hebentik aitzina, Euskal elkargoak hurren kudeantza begaina hartzen betu, hainbat bu hauste ukenen dutu, egoera desberdinak betia leku batetik bestila. Lehenik, hur saiak jarri eta entrentenitu behar dia. Leku sumaitetan, henetik kanpoko enbestizamentiak egin zutien, halanula amikuse altian, hurra, luren barna xerka juiteko, barna beno barnago kozadioan saiesteko segure juntzien. Enbestizamentu hoik hordia uano pakatzekuak. Beste leku sumaitetan ez utie hur hodiak aspalditik kambiatu, hur saia zahartzea utzidie, hur galze handiak jaginez, hoiko araberi tuberko dia nuizpait. Bigarenik hur kantitatiak kudeatu behar dia. Baiona unguko hinna usiek hurra bere humila bizizaler segurtatu behar di urteotan, lekuka jentezionia doblatzen delaik udan. Beaz hu hartziak egiten dutie ustaitze asparneko hurtsun laktsian bestiak beste. Bardosen aldiz, aldiz, garagardo egile bat plantatu delaik hur sindikatai hurrain euneko hamar hartu deio hurra e argortuzko juntarzuna baliz bezala. Lura nuna hi hartzen dian bezala hurra berbanealat eman beharko zako ekonomia sakratiai. Jugarenik hurren kaitatia zaintu behar da. Ero bi bazteretan, urratxak jamaiten duti eko ez sortzeko ereka bazteretan. Noizpait hun hartzen da merkeago dela hurren eskosatzia hura hurra sanotzia beno. Berri huna azkenin. Azkenik, ura presio zuzen batian uken bergunuk denek luralde osoan. Presio zuzenak ez du baitez bada hur merkena, kaitateko zerbutsu batek behitu bekostia. Hatik nihuek etekinik eginga behuran gainan untsalizateke. Zentzu hurtan ez du komprenitzen egan urte ondarin hego lapurdiko elkargoan hartu dian erabakia, fite-fitia arra berritu dutie enpresa eraldoiekin zuten kontratiak. Hots, Veolia, Lionez Dezo, Suez, Zor Empresak, Nuspait bastertu dia, hiuen artian, hurain merkatian uneko juntanogeta behatzia eskietan die, etekinak eginez, bai hebben, bai afrikan eta bardin indian. Aldeantziz, espeantza dut, kudeantza publikoan dien sindikatek, hala-hala jarraikitzen halko diela, hoi beita kudeantza zuzenena ene